Wala kang clue, Kim, na mag magpo-propose or malapit na mag-propose si Jay? Nung nag-propose siya, wala. Kasi nung pandemic, ah, masyado akong asumera. <laughs> so, medyo, ano, mahilig kasi siya mag-surprise. So, may time na pandemic yon Tapos, ano, anniversary namin. Tapos, nung time na parang pa-GC kinatayan na bin, no? Kasi pwede nang mag-dinner din. Tapos, pagbalik namin sa bahay, nakita ko yung bahay namin puno-puno ng lobo, sa mga picture namin, yung mga kasama namin sa bahay, inasikaso. Asyomera, akala ko magpro-propose. Yun pala para sa vlog. <laughs> For the content. For the content, ang inayupak. The Pod Network Entertainment. Ay, yun na! Yun na! Naku! Ah! yeah, Jeff! woo! Woo! Ba't parang February, February pa ba ngayon? Ba't ganun? Parang Valentine show yata yun. Parang Valentine's episode itong gagawin natin. Eh. <laughs> tayo, tayo partner, partner. Nag-kiss si Jimmy. Uy, palakpakan naman natin dito kasama natin ang Kim J. Kim. Uy! Thank you po. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Hello. It's an honor. Bago tayo, bago sila pumuntang Baliwag, tayo ang pinuntahan. Yes. Salamat sa Skyway kasi along the way. <laughs> Oo. Ano oras pa ang mall show niyo doon? Kung ano oras kami makarating. <laughs> Oo. Ay, pa rin mga Oo. taga ka naman magmadali tayo. galing Rose Boulevard, di ba? Welcome to the Cool Pals! Episode 806. Exclusive. on Spotify. Bebe, bebe, bebe, bebe, mismo Boses pek-pek yung pek-pek mo. Kinuha yung mic, pinasok sa palda yun eh, no? kinanta. Uy, teka, gusto ko lang batiin yung isa sa ating mga nanonood dito. Sinab- ah. sinabayan niya yung welcome to the cool pals. Nakita kayong bibig niya. Oh, talaga? Oo. Sino? Gano, kasabay-sabay pala kami. <laughs> From Caloocan sila. Ayan. Hello, welcome sa mga nanonood ngayon dito ng live sa ating Cool Pulse Bar at Cellar. Palakpakan naman tayo dyan. Oo Thank you, guys. Energetic pa kayo. Mm-hmm. <laughs> Yan. Kasama natin ulit, Kim Molina and Gerard Napole. First time. Thank you. First time together. Oo nga. Yung nakaraan kami ni Pepe. Oo. Oo. Ah, ah. Hindi nandito ako nung nakaraan pero Nandun ka nakikisilip lang. Nandun ka sa labas. Oo. Mm. Kamusta naman yung observation mo, Kim, nung guesting nila? Pinagalitan naman. mo ba si Gerald? Hindi. Alatang naka-filter pa rin siya <laughs> kasi nandito ako. Dapat pala di ako sumama. <laughs> <laughs> ah, may mga ano, ah, pag pag na, na nandito ka or ah. nasa paligid ka, ah. uh, filtered ba si Je? Ano ba ang hindi filtered na Gerald? Palisin natin si Kim Tilo. Yun yung... Oh. Thank you! Hindi, parang ano eh. Wala, nasanay na rin siya. Kung ano na yung, kung paano siya with friends, ganun rin siya. Taon-taon na nasanay. ano, nawawala yung filter. Parang ganun Ba't lang. taon-taon? Hindi, nung bago pa tayo, Ay, sobrang filter Nababawasan. din. Oo, oo, nababawasan. Nung bago pa tayo, syempre, nagpapakit pa sa isa't isa. Ganun. Ah, nagmamaganda, nagmamagwapo. <laughs> Tapos sa mga... General John. Si Gerald, hindi ako. <laughs> Si Jeo, eh, uy, punta ka ba doon? Ma? Wow, arte mo. Ganun Tapos siya. nung ano na, nung na-eksperimento na lahat, <laughs> na nagawa na lahat ng posisyon, <laughs> <laughs> ano na, wala na, wala nang filter filter. Speaking of position, Oh, alam niyo ba na si James lang ang tanging taos dito sa Pilipinas na nagtanong kay Marvin at Jolina kung anong favorite sex position nila. Oh, dahil dyan, oh! ano naman ang favorite sex position nyo? Ikaw, Kimmy. Shit. Nag-isip. Yung kay bang lang. di naman sinagot ni Jolina. Si Marvin yung sumagot. Dog style. <laughs> Kayo ba? Gusto niyo yung dog style? Tangina. Tangina oh, nga. O, tangina nga. Aba, la- depende. Ako ba yung nakatuwad? O, <laughs> depende. Pwede naman. Bakit hindi? Iba, Depende ko may dog. <laughs> lahat ng style okay, hmm. basta pumayag, di ba? Oo, di ba? Pumayag siya eh. Wow, okay, kahit anong style yan. <laughs> Ang masakit yung kayang style eh. Ano yan? Kasi hindi ka pinagbigyan ah, ano ah. yan, ah, style yan ni... De, joke lang, katulad lang. <laughs> Nabanggit niyo yung umpisa ng relationship niyo, hindi masyadong madali or laging pa-cute. Maraming beses ba kayo nag-aaway nung time na yun? Mas marami nung ano. Alin? Nung unang part ng relationship namin, syempre ano eh, y- nandun ka pa para impress, i-impress yung partner mo eh. So, niiwasan nyo pa yung away. Pero nung pandemic, Oo. Nag-live-in kami. Bigla, biglaan live-in lang kasi. Pares kaming solo nakatira sa apartment eh. Mm-mm. Nagaya kami, tara, live-in tayo para matulungan isa't isa. O, bigla Puta, away kasi. agad, kinabukasan. Oo, Ganun. dami naming away. ano, pinagawayan niyo? Ha? Ano, ano yung away niyo nun? Babae natin. Babae? Cellphone ko. Babae. Ikaw pala may kasalanan eh. Tali! Tali! Tali! Tali! Tali! Tali! Sinisipan Unang niya araw, Jeray. <laughs> Sabi niya kasi pag pumunta ka dun sa cool pass, walang filter, eh di babae. <laughs> Ay, na, wala pa sa 10 minuto yung podcast. Hindi, selosa kasi ako. Totoo naman yun, umpisa. naamin naman ako doon. Umamin naman na ako sa iyo kasi nahuli mo na eh. Pero okay na. Baka mag-away nga pala kami pag nasito. <laughs> Para ma hindi magpapansinan sa baliwag ha. Ah. Oo, cancel yung baliwag. um, ano po, hindi na pala duet mamaya. Solo-solo na <laughs> nag-iiba yung, ano, nag-iiba yung kanta, no? Pag galit. Nag-iiba yung performance. Oh. Hindi, kasi ano, nag, yun nga, nahulihan ng ugali. Kasi biglaan yung oh. live-in. Pag live-in kasi, syempre, hulihan, doon mo malalaman kung, putya, pakikisamahan ko ba talaga to? Oo. Pag live-in, pag ano eh. Kaya ako, Nire-recommend ko, lalo matanda dito, no? Nire-recommend ko may pag-live-in <laughs> para matest nyo muna yung relasyon nyo. Oo, ako din, ganyan din ako. Pa, sana live-in muna bago, ano, ba- bago magpakasal. Kasal. Pero wala, tapos na naman na yung uh, chapter ng buhay ko na yun. Eh. Gago ka. Tapos na ako eh. Hindi mo papapakat yun. Hindi, joke lang. Joke ka kayo. So, kamusta ka? Hindi ka natakot? So, kamusta ka naman, Jin? Okay ka naman? Ha, oo naman. Ibig ko sabihin, parang... naging, naging guest. Bakit mo lahat yun? Parang pa-filter ka na rin. Biglang umiinit. Hindi, kasi hindi. Ah, para sa ibang tao. Para sa ibang tao. <laughs> Pero yun nga eh. Ano yung napansin mo na ugali ni Gerald na ayaw mo pala noong nag-live-in na? Hindi naman sa ayaw. Parang nagulat lang ako na, kasi social butterfly siya, di ba? Dami niyang friends. Pag kunwari, unang katrabaho pa lang, kaibigan niya na kayo, nung nag- nag-shoot kayo ng pelikula, parang close na kayo agad. Ganun siya. Pero pag pala si Gerald, pag bagong gising, kailangan niya ng tatlong oras na buffer. Ah. <laughs> Oo, oh, hindi ko siya makakausap. So, hmm. may sarili siyang mundo. <laughs> may ganun siya. Ano yun? Nagdo-drawing siya sa pader. <laughs> Nadal! may ganun si Jay. Buffering talaga yun. Oo, nagulat ako. May ganun siya. Tas, ba muna siya? Ano bang, ano bang araw mo pag, pag, pag nagising ka na nahirapan siya mag-adjust? Like, Di ba, ano ka agad eh, pag yung... Ano kasi ako eh, wala akong kapatid eh. Uh, so, long anak, tapos... Ibang tao na naman may kasalanan. Oh. Wala, wala, wala, wala taong may kasalanan kasi wala siya kapatid. Wala eh. Mali pala ako. Igagaslight ko yung nanay ko. <laughs> kasi nag-iisa siya, charet. Single parent nanay ko, ako lang mag-isa. So, pag sanay ako gumising, ako lang mag-isa. Hmm. Walang ibang, hindi pagkagising, Buksan mo nga ilaw, yung mag-uutos agad, uutos agad. Buksan mo yung ilaw, walang ganun. Kung gusto ko nakapatay lang yung ilaw ng isang oras pagkagising ko, ah. ganun yung mangyayari. Eh kaso, syempre, nung live Kaso na kami. pare si Kim ay hindi mo nanay pare. Yun nga eh. Diba? Ano diba? Dapat pala sir, ikaw yung tinext ko nun eh. Para explainan siya eh. Kaya away ka agad. Away ka agad. Baliktad kasi kami. Ako naman, ako yung parang sa pamilya namin, ako panganay, nag-iisang babae. So, okay, good morning, mga ganon. Eme. Di ba nakakainis? Ay, di ba? so ngayon, Kahit di ka bagong DJ, di ba? sabi ko, Tandaan ha? Tama ko ka dyan. ganito siya. Ganito Pa- siya. Ganito ko sabihin ko sa kanya, Good morning, baby! Kaya siya, tak, ina mo! <laughs> Ago, ago! Paano pag nalaman mo, Kim, na hindi pala talaga ganyan si Gerald? Nung nag-live-in lang kayo, <laughs> saka lang siya nagbubut ng nangyari sa... <laughs> Kahit sino ka. <laughs> Saka lang, no, nagalit lang talaga. Nagagalit lang. Hmm. So yun, yun yung nangyayari. Actually, hmm. kailangan ko muna magkape. Ah, Sa magkape magkape, mga dalawa, tatlong kape. Sa tatlong ah. oras na yun, hindi ko naisipang magkape. <laughs> Oh. After pa ng 3 hours. After pa noon, saka ako mag- Utang inang buhay yan, oh. ano, <laughs> ano oras ka eh. na gigising? Ngayon, maaga na ako nagigising. Hmm. Dati, ano, mga 9, ganyan, 10. Ngayon, Alas 4 na ako nagigising. Umaga. Oo. Oh, hindi, tum- tumatakbo kasi. Oo nga pala. Ah. As a runner, well. Runner era, runner Running era. Kasama si Kim. Kasama ka, Kim. Wala akong choice. niya. <laughs> Ayaw niya. Ayaw mo naman. Bakit ayaw mong tumakbo? Masakit kasi sa dede. Yung totoo naman, oh, hindi siya biro. Bakit? Hindi Paa pa kasi ako pinagtatakbo. <laughs> Ah, tanga ka. <laughs> Ay, ang pula-pula ko. <laughs> Ay, na. Ah, ganun ba yun? <laughs> Ang hirap mo maging coach, James. <laughs> Wait lang. Help, help, follow up, follow up. Bro, your turn. <laughs> Pero totoo naman, eh, no? it really takes a lot of time bago mahanap yung rhythm sa pag una kayo nagsasama. Oo. <laughs> Hindi sa pagtakbo. Thank you sa pag-iba ng, ano, ng topic mo man. Oo, kasi <laughs> Hindi, kasi yun nga. Pero sinusubukan ko naman. Naghanap ako ng tamang gear. So kung meron kayong mga suggestions, comment down below. comment down below. Pero yun, tam- tama yung sinabi ni Boss Muman na hahanapin mo kahit naman hindi kayo live-in, mag, ah, maghahanapan kayo ng ugali. Kung gusto niyo talagang tumagal sa isa't isa. Mm. Kasi wala naman talaga magkaparehong ugali, lalo na sa relasyon. Oo. Mm. Oo. Ano naman yung ugaling na gusto mo kay Gerald kahit na tatlong oras siya mag-buffer? <laughs> Hindi, ma ano, maalaga. Mm. Maalaga talaga yan siya. Tapos madaling utusan. Yun yung maalaga sa kanya. <laughs> Hindi, yun nga, maalaga siya talaga. Lalo nung pandemic, kasi hikain ako eh. Kaya siya yung, ano, bumibili ng kung anik-anik, mga ganyan. So, hmm. ayun. <laughs> Hindi, oh. kasi siya lang yung may ano nun eh. Ano yun? Quarantine pass. <laughs> siya may quarantine pass. Siya lang eh. Siya lang eh. Hindi, tsaka... Nakabot kayo dun sa, sa amin kasi ganun yung, ah. oh, may quarantine pass ka na, di meron na ako. Ah. Oh, okay na yan, wag, hindi na kami mag-a-apply. Ganun sila, ah. mga kasama ko. Yan, puro siya lahat. Hindi, tsaka kanina sabi namin, di ba, madalas mag-away nung, nung pandemic, during nung kaming dalawa. Mm-hmm. First time namin nag-live-in. Tapos pag nag-away, ang hirap. Usually, di ba, pag nag-aaway, parang, mag-walkout ako. Kailangan ko ng, ano, kailangan ko muna huminga. Paano ka hihinga? Lockdown nga. <laughs> Saan ka pupunta? So, hindi makapunta sa konsensan. So, talagang, mm. pag kaaway ko siya, makikita ko pa rin pagmumukha niya. Yung ganun. So, Saan parte ng bahay kayo nagpupunta? Kuwari, magkaaway kayo. wala, ikot-ikot sa garahe. A- ako, banyo kaagad. Oo, siya, banyo. Doon ka nagkukulong? Ganon. Incomplete. Galit ako! <laughs> <laughs> Teka lang. Okay, incognito ka agad na, na tab. <laughs> Tapos ano? on mo na yung landscape. <laughs> Teka, teka, teka. O nga, no, sa banyo ko. Teka. So, ah, matagal, two years na naman yun eh. Ilang years na rin yun. After lockdown, talagang nagstay na kayo sa isang bahay. Kasi na ano na eh, parang nakita na namin sa isa't isa yung, ah, oh, sige, uh, nalagpasan ko yung mm. ugali mong to, mm. willing ako mag-adjust. so, yun, parang hindi naman sinabi yan. Oo. Parehas naman. Nag-adjust naman kami. Tsaka madali kasi trabaho, Oo. kasama kami. Tsaka ano rin, yung... Siguro, naiinis ka dun sa partner mo dahil sa mga bagay na ayaw mo talagang marinig Usually sa ah. sarili mo. Oo, mm, oo, mm. tama. Pero pag tinanggap mo na, ah, putya, oo nga, may point siya, mali nga ako sa mga Ah, ganun ko. ah, ah, ah. Doon ka na, ah, okay, mukhang mas makakabuti sa akin pag ah. kasama ko siya. So, ibig sabihin, tumanggap na ng pagkakamali si Kim, pare. Patingin ko hindi pa yan. <laughs> <laughs> Tumanggap na ako! <laughs> Nasusunod lang talaga siya. Tumanggap na ako, nag-yes na ako, di ba? Ay, Tumanggap na gumali. Ay, Mali! Nag-yes na ako sa mali. Charis. <laughs> Ikaw na una ang mali na <laughs> Uy, gago tuloy yung kasal, oh. <laughs> tuloy yan, tuloy yan. Okay, okay, sa, okay, sa researcher namin, ikaw raw yung nag-design ng Sing Sing. Ano, ikaw nag-ukit? Uh, eh, Di, ano, may... Hindi na mo. <laughs> may, may, puta siya may ng baso. May alahero na ngayon. Oh, puta ah. siya na shop. Bigay mo sa akin chisel. Ano, <laughs> parang, parang ganun na nga. Hmm. Oh. ano, si Radiant Lux Jewelry, meron silang option na ah, may workshop sila kung gusto mong gawin yung mismong band. Ah, yung, oh, yung lalagyan ng bato. Pag binili mo sa kanila yung, yung diamond, o gusto mo ba ikaw na yung gumawa nung singsing? Yeah. So andun ako, may minus po ako. ba kung ako nang gagawa? Ganun, may ganun ba? Wala, Kasi wala. putang naman, sa kayo say na, say, say na labor eh. Oo, oh, wala, wala. Wala? wala. Daya Parang naman. ano lang nila, marketing strategy. <laughs> wow, experiential. <laughs> Ina nyo. Wala pala talaga silang gumagawa sa likod, no? Oh. Diamante lang meron sila. Pare, mas special ko ikaw gagawa. <laughs> Kasi sila yung samgyupsal ng mga ah, duel. Yun. Tapos pinapanood ka ng alahero. Oo, ay, Oo. Tapos yung pag pinapanood ka niya, mag-pressure kang galingan mo. Kasi yung matanda, tapos gumaganon yung... <laughs> Mahal mo yan eh, no? Mahal mo siya, di ba? Ganun talaga eh. Pero totoo yan nga nangyari, naka-video. oh, binidyo ko nga eh. Hmm. Anong design yung na, na ginawa mo for... Bilog lang. <laughs> Kala ko tiny workshop. <laughs> Nahirapan ka pa nun ah. Bilog lang yun. Yun lang talaga. Napagsising bilog ah. bilog lang. Pero siya yung parang igagan... Ano eh, yung gold. Tapos yung mismong metal. Uh ah, yung iron tsaka yung gold, tutunawin mo sila eh, nasabay. Tapos, i-molde mo, Oo. ipitpitin mo. May mga ganong effect. to? surprise ba to? Ang challenge dyan yung size eh. Paano mo nakuha yung size? Oo, yan. Ayun. Ay, ito! Ayan. diba? <laughs> Excited. Basta kamalian ko. oh, <laughs> <laughs> Ito kasi yon. Anong tawag sa, sa kanila? Cool palers? Cool pals Cool lang. pals na. Cool pals. Boring. Pero sige, cool palers na ngayon. Sige, oh. Cool palers yan. Ito lang. Para Siya sa lang akin, yung kaya sa isang cool palers. Kasi <laughs> ganito kasi yung mga cool palers. <laughs> yung nung ang dami niyang ang dami niyang ano tawag dito um kinonfess pagkatapos niya the day after nung proposal. Mm. So August 12 it is. So kasi August 11 yung proposal, tapos August 12, nagising ako, iyak-iyak pa rin ako. Tapos umupo siya, ayun na, nag-start na yung mga confessions <laughs> niya. Sabi ko, Hindi talaga para sa'yo yan. <laughs> Gago! Hindi yun! Hindi yun! Hindi, hindi na pwede ibawi ah. eh <laughs> di sabi ko, bakit nga? Sobrang ano, sobrang, ang ganda ng sukat. Sabi niya, Naalala mo yung sitcom natin? May sitcom kasi kami, Team A. So, yung sitcom namin na yon, nagkaroon ng isang araw, siguro mga kalahating araw delayed yung shoot. Kasi mag-asawa kasi kami mag-asawa doon. kami doon. Yung role namin doon mag-asawa. So, meron kaming wedding ring. Kalahating araw na delay yung shoot kasi nawawala <laughs> yung singsing ko. Sabi namin, nasa na yung props ni Kim? <laughs> Nawawala! Tapos meron siya, ala, nasa na yun, nasa na yun. Shoot, taninakaw pala nito. <laughs> Kinuha pala niya. So, nung pagkatapos ng proposal, sinabi ko dun sa production na nahanap na namin yung sing-sing. Ay, hindi pala nahanap kasi nawala niya rin. Ah. So, yun ang kinuha ni Jay, yung props namin para pareho ng size. Kinuha niya yung props. Mm. Tapos, inamin niya rin yung kung ilang beses siya naudlot na nag-propose. Kasi pang ilang beses to? Apat. Apat na beses yung proposal. Pang-apat yung natuloy. Yung first, hindi natuloy may trabaho. Yung pangalawa, fast forward ko na lang, bro. Sige lang, bro, go lang. Ayun, <laughs> Wala dyan, nakulong sa CR. yung una, ayun nga, hindi natuloy. Dapat sa Europe din. Parang anniversary namin. Hindi natuloy, may trabaho kami. Yung pangalawang beses, hindi na naman natuloy kasi kulang yung budget namin. <laughs> So, yung pangatlong Kulang yung beses, budget na... napagpunta ng Europe, Mag-abroad. na mag-abroad. So, sa Europe talaga dapat. Sa Europe dapat. Pero hindi siya na, natutuloy. Tapos yung pangatlong beses, last year, nag-aya si Je, February to, kasi favorite namin Coldplay. Mm-hmm. So meron siya na ano, Mi, bumili ako ng ticket, nilibre na kita ng ticket papunta sa ano sa Thailand, ganyan. Tapos pati yung Coldplay ticket, nilibre niya ako. Wow, mosh pit, wow, sige, libre, ganyan. Tapos, ano nangyari? Tuloy mo, tuloy mo. Pasahan na. Ang Dali, pa. nakalimutan ko. Tapos hindi niya alam yung story. <laughs> Ano? Saan yan? ha? Ko, Dumating si Jollibee. Thailand? Ano meron din? Tatlong beses yung katulad. Tapos pag, bago, pag kumatapusin yan, pasa mo kay Muman. Siya naman. <laughs> tuloy mo na, tuloy mo <laughs> Hindi yung, nung sa, yun, parang sa akin, sa tingin ko magiging memorable kasi Manonood kami. Nanood siya ng Coldplay dati, solo lang niya. Nanood ako ng Coldplay, solo lang. Ngayon magkasama kami. Sabi ko, ah, pucha, favorite song namin yung Fix You. Naku lang po siya. Pag mm. dyan ko binitawan yan sa mosh pit area, oh. wala Sky akong... full of stars. Sky full of stars eh. Yan, yan, yan, Di ba? yan, yan, yan. Ang bala ko sa Sky Full of Stars, hmm. kasi yun yung sa, eh, malamang may nanood dito sa Coldplay, yun yung pinakapasabog nila eh. May confetti, may, flo, ah, may balloons and ah. everything puta, luluhod ako dito. Wala akong pakialam dito sa mga babahong kat- katabi namin. <laughs> Babaho eh. Sa mosquito, babaho talaga eh. Talaga, pero totoo. Eh, pagluhod mo, titinong ka. Oo eh. Kaya <laughs> eh, baho. Puta ulo pa lang, mabaho na. Paano pa pagluhod, di ba? ang baho ng daliri. <laughs> So ayun na, pagdating doon, Daliri mo ba to, Kim? Ba't may ulo? Bakit? Basa. <laughs> Fresh sa titi. so, ngayon kasi, pag nanood ka ng, di, gaya nung, nung, nung bata-bata pa ako, ngayon, makita mo na yung repertoire ng artist sa internet, sa sa website nila kung ano maunang kanta. So mga second song, a uh, third song, bago mag uh, Sky Full of Stars, nagre-ready na ako, nasa bulsa ko yung sing-sing. Sabi ko, eto na yon. Tapos the song before Sky Full of Stars, ayan eh na, si Kim, Gumaganon sa akin sa t-shirt ko, nakaganyan. Gumaganyan siya. Oh. Sabi ko, bakit? Bakit? Si Kim kasi may IBS. Irritable Bowel Syndrome. Yan. Pucha, pag yan tae, putang ina, wala na. Pwede na siyang mapahiya. Yung ganong level. Hindi ko kasi sure. Talaga nakakaya mapatay sa salawan. Oo. <laughs> Lalo na sa concert. Hindi ko talaga sure. Bro, di ko talaga sure kung utot lang o hindi eh. So ayun na, pagdating doon, <laughs> di tengtay siya, sabi ko, puta, sabi ko, baka naman kaya pa, baka naman stress ka lang. Hindi, hindi ko na kaya. Ah, ganyan na siya, no? Hindi. Hindi, hindi. <laughs> Kulay asul na. <laughs> Promise. Tapos, Nandun kami sa sa gitna, malapit sa stage, sobrang lapit namin sa stage. Yung CR nandun pa sa labas ng stadium. So sabi ko, wala, kailangan ko na pagbigyan to. Sige, kaysa naman magkalat pa doon, mas mabaho doon sa mabaho. diba? Sabi ko, tara na. Buti Top. hindi buti hindi mo nagka-idea na paano kung ilagay ko yung singsing sa tae niya. <laughs> Surprise! Ganda. Halukayin mo yan, Kim. <laughs> basta, basta. Shwe, <laughs> eh, Sa Thailand to, no? Sa Thailand. Thailand. Tapos palabas kami, Naririnig mo na kasi syempre ang dami, 50,000 audience yun. Kala ko yung utot naririnig. <laughs> naririnig mo na. Because <laughs> you're a star. okay. May beatbox. I fix you. Tapos naririnig mo na yung kanta. Meron na akong, ano na ako, frustrated na. Sabi ko, puta, pangatlong beses, di pa rin natuloy. Kala ko, ito na yun. Tapos, nandun na sa likod, medyo maluwag, si Kim lumabas, nag-CR. Pagbalik sa CR, Hinalala ko lang siya kung okay siya. So, ano, okay ka ba? Pagpasok niya, sabi niya, utot lang pala. <laughs> Puta. So, hindi, na tuloy. Hindi ko talaga alam. Will you marry me? kaya, <laughs> kaya pala ko stay niya, ano siya, malungkot siya. Akala ko kasi hindi niya natapos yung Coldplay. Yun na rin yun. Oh. Kasama na yun. <laughs> Siyempre. Tangay na, 25 mil yung ano eh. Well, kapag diba? yung At least kasama... utot lang. Yun ang mm. importante. Mm. Oh. Dito kasama mo sa concert eh, amoy utot, eh talagang magbabago rin talaga yung mood mo. <laughs> totoo. <laughs> Doggy's Choice. Itong may sabon. Meron ding 3-in-1 na shampoo. At ang once a week na pinapahid ko sa aso kong si Jack at si Pipi. Sina Jack at Pipi, ito. Carbaril, Doggy's Choice, Dig and Flea Powder. Yan, lahat ng mga fleas, binabaril. Carbaril. Tsaka ito, pag wala pang garapata yung aso nyo, once a week pwede to. Huwag nyo nang intay. Pag may garapata na pwede rin to, malalaglag sila. Pero ako habang wala pa. Oh, once a week. Yan. Oh, o, para naman sa mga Ilocano customer ulit. <laughs> Bakit ba mabaho? Ano bang kasama nyo doon? Depende talaga eh. Singapore ba to? Taga sa Thailand, ah, Thailand, Thailand, Thailand eh. Ano, lokal yung mga katabi nyo? Hindi. Ah, Ayoko ah, na lang magsalita. Hello. Ah. Kung ah. taga saan. Natatay na si Kim yung katabi niyang Thai. Ito yung sinasabi. <laughs> Naonan na ako matai. <laughs> Pero ang hassle nga no, no imaginein mo magbi-build up ka ng courage eh Oo. Ah. para sa araw na yun kasi you want the moment to be perfect din eh. Yeah. Tsaka matagal mong pinlano, parang Oo. ganun. Tapos, pag yung disappointment mo, hindi mo alam kung saan ka madidisappoint, doon sa pangyayari, o sa kanya, o sa sarili mo eh. <laughs> o sa gata. o sa gata, o, o sa anghang ng pagkain. All of the above. Wala kang clue, Kim, na mag, magpo-propose or malapit na mag-propose si Jay? Nung nag-propose siya, wala. Kasi nung pandemic, masyado akong asumera. <laughs> so, medyo, ano, mahilig kasi siya mag-surprise. Mm-hmm. So, may time na pandemic yon Tapos, ano, anniversary namin. Tapos, nung time na parang pa-GCQ na yata yan na no? Kasi pwede nang mag-dinner din. So, pagbalik namin sa bahay, nakita ko yung bahay namin puno-puno ng lobo, sa mga picture namin, yung mga kasama namin sa bahay, inasikaso. Asyomera, akala ko mag-propose. Yung pala para sa vlog. <laughs> For the content. For the content, ang inayupak. Yung pala, oh, anniversary with my mimito ganyan, na pang-vlog. Alam mo naman ng pandemic, pukpukan sa content. Akala ko magpo-propose pang YouTube pala. So, syempre, simula <laughs> noon, meron akong, ayoko, ayoko na mag-assume, ayoko na mag-assume. So, syempre, ano kami, alam na namin yung, um, kahit finances namin, magkasama kami. So, meron din ako na, um, alam ko mag-iipon pa. Tapos, alam mo yun, yung I just tried to understand the situation. So, hindi ko in-expect. Pero, may <laughs> mga pasaring na ako na sa kanya. Oo. <laughs> Tangin na yung mga pasaring ni Kim, yung talagang, di, parang aabot ka sa idea na, putang na, eto na, oh. <laughs> aabot mo na lang yung sing-sing. Tangin na mo, ayan na, oh, pakasal tayo bukas. aabot ka talaga, Malay level. <laughs> Naasar ka yung, parang sinasabi ko sa kanya, nagtatalo kami. Minsan na, gusto ko sabihin na, puta, bigay mo naman yung moment din sa akin, magpapaprose din ako. Pero pag talaga yung mga pasaring nito, Ano mga example ng mga pasaring na Putang Ooh, ina pag- birthday ko na! Ah. 32 na ako! <laughs> mga ganon. Ooh, happy birthday to me! Bye Baito, baito, alam mo, 33 na ako! Yung mga ganon. Ah. So, So di ano, ba? Medyo kandila nga. na 33? o, kahit ako di ko magets eh. <laughs> Ang hirap, puro lalaki kasama ko. <laughs> Ang hirap. Bakit pinipressure ka ba ng mga friends mo? O lagi napapag-usapan? May mga friends ka bang... In, hindi, kasi paano ba explain? nung nag-live-in kami, di ba, hindi nga siya planado. So, ako kasi traditional yung parents ko. Nasa Saudi sila, so very conservative sila. So, meron silang, bakit kayo nag-live-in? Ganyan. So, eh, walang choice nga. Yun nga, sakitin ako. So, I promised my parents na um, hintayin namin yung right time para magka-baby kami. Mm. So, may may ganong factor. So, meron akong, pero gusto ko na. Meron akong, syempre bilang babae, meron akong, ah, gusto ko na. I'm so, I am, ano eh, motherly ako eh. So, meron akong, parang gusto ko na, pero parang ayoko pa. Yung may ganon. Pero hindi pa pwede kasi may pangako ako sa parents ko. Yung pala, nag-propose din kasi siya sa parents ko. So, hindi ko alam. Sa Coldplay din. Sa Coldplay din. Sa Coldplay din. so, <laughs> <laughs> oo. sa VIP section na isa. Eh? tatay ko. Charet. <laughs> o kaya, Daddy, Daddy, will you marry me? eh, yung una-una. so, may eh, ganon, may ganon. Yung natuloy na, ito, gaano katagal mong pinlano itong, ito, foolproof. Ginawa mo ba tong foolproof na talaga na putya, may diaper ka na, pinasuot mo na siya ng diaper. Kasi in case matay siya, ganun. <laughs> Pinakain ng maraming Diet saging. Bakit, di- ano han, diet abs ka ng diet abs ha? <laughs> An- ano to eh, ang nangyari, dapat abroad pa rin. Kasi ano, parang isang dekada ng rel- relationship namin, ah, 10th anniversary, bala ko pa rin Europe. Kasi, kaya gusto mag-Europe, hindi pa siya nag-Europe. Mm. Nang, nang, nang, time na <clears throat> nakapunta na ako doon. So, na-imagine ko kung gaano siya. Masaya, masaya kasi pasayahin to eh. Yung malaking reaksyon. Mm. So, sab- sabi ko, <laughs> ay, naku, pag nag-Europe to, masaya to. Tapos pag doon ako nag-propose, memorable yon So okay na yung yung kasal kahit di na masyadong engrande. Basta may gusto. Eh, sabi mo yan, eh, sabi mo. yun ang akala mo. Teka. yun ang akala mo. Kaya pala uh, yung approve yung anes. Mamaya usap tayo ah. <laughs> Hindi, joke. <laughs> joke lang. Para, sabi ko, ah, sa Europe na. Tapos, hindi uli natuloy. Oh. Ah, uh, kasi pa nag-apply kami ng visa sa Italy. Sa Italy pinakamatagal ngayon, okay, mag-a-apply ng visa. Nung time na 'yon. Ng Schengen, pag sa Italy ang entrada nyon, tagal, aabot ng dal- tatlong buwan yung iba naming kaibigan. So medyo naano na siya, may, nalungkot na siya sa bilang babae. Meron siya sabi niya sa akin, "Putya, sampung taon, wala ka man lang hinanda." Oh, may ganun na siya. Hmm. Pero sa isip-sip ko, hindi ko masabi, puta, magpo-propose ako sa iyo. Tangina mo, wait lang. Tangina <laughs> mo. Yun yung mga sinasabi ko na, iaabot ko na lang to, putang inan to, para tapos na, di ba? Oh. Sorry, ina mo, kahit wedding dress mo, yari na eh. Putang eh, oh. <laughs> ina. May ninong na nga. Ulo. Tain ng tae. <laughs> Hindi ka tumae. Sorry. Sorry. Sabi mo tae, utot lang. Wala. <laughs> De, yun. Tapos sabi ko, tumawag ako kay Kim Torres, kaibigan namin, Kim Torres Events. Sabi ko sa kanya, uh, magpo-propose na lang ako kung saan kami unang nagkita, nagkakilala, sa PETA Theater Center, sa Rock of Ages na play. So, niremake ko dun sa stage yung kung ano yung suot ko na costume, nandun yung kasi boatman yung role ko doon sa bahay. Eh. Pa- alternate kami ni Pepe Herrera eh. Mm. Toli, tolits. Tolits, tolits. Ah. Tapos nilagay ko doon yung bangka, tapos yun. Tapos si Kim Torres, tinulungan ako, nag-contact ng mga tao na makakatulong for the design and everything. Tapos yun na, yun na yung oh, proposal. Ganda. Ganda ko, di ba? Oo nga. Eh, ikaw, Ay, kumanta pa ba kayo nun? Ha? Kumanta pa kayo nun? Saan? Doon sa ano, kasi nire- nire- nire- nire- nirecreate yun eh. Hindi na kayo... Paano yun? Hindi Pagpasok mo, pagpasok niya ng PETA, nandun ka sa bangka. Pagpa, oh, pagpasok niya ng PETA, ang, ang instruction sa akin <clears throat> nung mga organizer, ah, pag nahatid mo na si Kim sa tapat ng PETA, iwan mo na siya. Dire, dire, may susundo sa'yo papuntang backstage. So nagulat siya, pagbaba namin ng kotse, humihiwalay ako sa kanya, tapos may humihila sa kanya security guard. <laughs> Oh. <laughs> security guard ng PETA. Pero Sabi niya, ha? Ano nangyayari? Oh. Wala Ma'am, kayong ID. Ma'am, shh. <laughs> ma'am, shh. ma'am, Ganon, ganon, ganon. Baka ikaw ba yun? Ma'am. Sino yung gagawin ng tao pag ganon? Ganyan mismo. Ganyan mismo yung ginagawa niya kasi hindi ko alam. Tapos nakita ko, di, yung buong PETA, may mga kurti-kurtina na, mga itim-itim, ganyan. Tapos meron akong, hala, an ano nangyayari? Pero syempre, ako to, ayaw ko maging asyumera na naman, baka masaktan na naman ako for the content ito. And ganyan, hindi, hindi, baka para sa anniversary, ganyan, ganyan. So pasok ako, ano to, ano to? Well, wala, di mo alam, ganyan. Tapos nakita ko may mga kandila, tapos may lakad-lakad, tapos may pasaxophone akong naririnig, ano to? Sabi kong ganon. So pasok-pasok akong ganyan. Di ba? Pang romansahan Big night na. Ah. Pala. <laughs> Big night na talaga eh. Sabi ko sa'yo eh. So, pasok akong ganyan. Tapos pagpasok kong ganyan, meron akong hala. Punong-puno na siya ng sunflowers. Kasi yung Rock of Ages, ang flowers nung character ko, nung mismong show, sunflower. So, kaya punong-puno ng sunflowers. Tapos, parang yung mismong stage, eksakto nung itsura ng eksena ng characters namin. Oh. So, di ba? <laughs> so, meron ako, Pagpasok ko, ay hindi, hindi siya mag-propose, hindi siya mag-propose. Eh, bago kasi nangyari nun, ano, inaya ko siya na umalis na. Kasi, okay, para mag-gets nyo lahat. Simula nung umpisa noon, di ba hindi natuloy yung punta kami ng Europe. Mm-mm. Dapat magpo-propose siya. Sabi niya, dalhin kita sa dinner. Pero mag-ayos ka, mag-ano ka, magpa-makeup ka, magdamit ka ng maayos, dadalhin kita sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan. So, nag-dinner so, ano kami. Suot mo pag hindi regular na araw. <laughs> Hindi ko rin alam. Pero, <laughs> parang, bakit pinag Cellophane. Cellophane. Parang sinasabi sa kasambahay. <laughs> ano, mag- ano, naka-scrub suit ka lang regular na araw. Hindi ko na matuloy. Hindi, joke lang. At eh, di seven, nag- nag-dinner kami. Tapos nung nag-dinner kami, nairita ako kasi dinala niya ako sa isang restaurant. Nakaka-meeting lang namin. a few days before. So meron akong, akala ko dadalhin mo ako sa ano, nasa hindi ko alam. Sabi mo, babawi ka. Tapos sabi ko, hindi, uwi na tayo, uwi na tayo, sayang yung makeup ko, ganyan. Tapos yung pala, may katext siya. Yung katext niya doon, yung mga nag-aayos sa peta. Mm-hmm eh gusto ko nang umuwi. So, nag, um, nagpaaya na akong umuwi. Tapos nung umuwi na kami, Meron siya, huwag mo tatanggalin yung makeup mo. Kasi ano, ang surprise ko pala sa'yo, ano, ah, photoshoot. photoshoot? Nagpapanik Anong na oras? ba siya nito? Panik na ako. Kasi tatanggalin ko yung makeup ko, kulitiin kasi ako, bro. So ah. kapag pag nagtagal yung makeup ko, kulitiin na naman ako. Eh, may trabaho ako, may kuliti ako sa taping, ano to. So meron akong tatanggalin ko yung makeup ko. Wag, wag, wag mo tatanggalin kasi nga may photoshoot ka. Ha? Ano oras? 9 p.m. Ha? May photoshoot ng 9 p.m.? Pinauwi ko na lahat ng mga tao, pinaayos mo ako, ganyan. Tapos, eh di, galit na galit ako, sabi niya. Ano yan? Sex tape, 9pm? Ano sabi ko sa kanya, sabi ko, bakit may photoshoot na 9pm? Tapos sabi niya, sabi niya, hindi, basta ano, yung photoshoot kasi, um, um, <laughs> yung ano, yung pareho ng Rock of Ages. Sabi niya, mag-ano ka, magdilaw ka, kasi dilaw yung costume ko doon. So, mag magpalit ka ng dilaw. O, di, palit akong dilaw. Nakakahiya doon sa mga ano, naghihintay yung mga photographers. Wow. So, di... Gaslight Oo. Kakaya. 'di ba? So drive-drive kaming ganyan. Ang sabi niya sa may Aurora Boulevard yung yung studio para hindi ko raw mapansin yung daan papuntang PETA. Nagda-drive kasi ako. So nung pa, nandun na sa PETA, pagbaba, di bumaba na akong ganyan. Tapos nagulat ako, yun nga, yung kwento ko kanina, may itim na ganyan. Tapos in inassume ko na, ay, hindi, hindi siya magpo-propose. Pagpasok ko doon sa may stage, dahil nga nagmamadali yung mga taong nag-aayos at nag-aano na ako, hindi nila natakpan yung will you marry me yung, yung dapat maglalagay ng ilaw pag nag-will you marry me siya. Tapos, will you marry me? Tapos mga ano, hindi natakpan kasi nga nag ayan ako. So, pag, pagpasok ko, So, mo naman nakita eh, kasi may kulitio ka na by this time eh. <laughs> kasi dami kong kwento, di ba? <laughs> So, nakita ko talaga, will you marry me? So, yun na yung nasa video, yung, ewan ko ba, may Bago press Bago ko mag-propose, may nag-propose na. May nag-propose na sa akin. Iyak na ako ng iyak. Kaya yung video namin, hagulgol na ako ng hagulgol. So meron akong, shit, di ako asyumera. <laughs> Totoo siya. <laughs> so yun. Ilang, ilang araw ko umiyak nito? Diyos ko, pagkatapos nun, ilang araw, may kuliti din ako. <laughs> Kasi ulit ulit Ulit-ulit talaga eh. Kasi nga, iyak ako ng iyak. Yun po, the end. Yeah. Kailan ang kasal? <laughs> Ah. Hindi lagi tinatanong mo na. lagi, lagi. Pero natuloy din yung Europe nyo, di ba? Oh, Baka nakita ko kayo may video kayo na sumigaw ka ng titi sa ano eh. Oh. Ano, sa France. Nung December. Strasbourg. Tuloy. Kasi yun yung ticket na since nga paulit-ulit. Yun yung ano, napopospone na ticket. Oh, rebook ng rebook. Kasi, syempre ayaw namin i-refund na. Meron akong sayang naman, idagdagan eh, na lang ng dagdagan. So, natuloy namin ng Pasko. Tinuloy na namin. Nagpasko kami sa Strasbourg. Doon ako sumigaw ng, ayun, tite. Tite. So, pagkatapos ng dalawang milyon, nakapag-propose na kayo. <laughs> Gastos pala. Oo. Nag-away na ba kayo na ah, muntik na kayo maghiwalay or naghiwalay kayo? Giwalay na kami. Tat- nag naggiwalay kami sa ano shooting ng pelikula namin. Ikaw at ako at ang ending. Paano ma, ga, gaano kahirap yun na mag-work nag, tapos nag-aaway kayo? Nasanay na lang kami na... Oo. Nasanay kami, sa Rock of Ages kasi, nag, nag-break na rin kami, tapos kinabukasan show. Tapos mm-hmm. sakto kami yung magka-partner. Hirap. So, sa stage, doon lang kami nag-uusap. Sa backstage, di kami Mm-mm. lalagpasan, ganun. Oo. Uh, para sa X-Files, ha, ah, yung dalawang artista ron magkagalit sa totoong buhay. Eh. Pero galing nila. Mm. Oo, talaga? Talaga? Oh, si Si Mulder, Dolphy, pati si ano? oh. <laughs> si Mulder and Scully magkaaway yun sa ah, totoong buhay. Oh. X-Files? Oh. Paano kayo nagbabalikan ah. pag ganun? Ano? Ano? Ilang beses na muna kayo naghiwalay, ano? tapos nagkabalikan. Ano? Okay na. Ano? Okay na. Sa'yo eh. Ilang beses na kayo ano? nagkaaway, tapos nagkabalikan. Tatlo. Tatlo. Sa tatlong, yon sino yung... Mali. <laughs> hindi, hindi. Sino yung sumusuyo? Sino yung unang... Sino yung mali? Sino yung unang lumalapit? Sino yung sumusuyo para maging an ex kayo? Oh. Ah! Hey, you're such a writer. <laughs> si J. Si J yung... Di ba ikaw? Sabi mo ikaw. Ako. <laughs> ako, ako, si ako. Okay, si eh, di ka na nga magpakasal ah. Was there a time dito sa tatlong to, okay. nag-exist na yung sing-sing? Ay. Hindi pa, wala. Wala, wala. Wala pa, wala pa. Sa pang, pa, pahirap ba ng pahirap yung pagsuyo? Kasi tatlong beses eh. Sa, sa unang beses, yan, masuyo mo ng siguro isang linggo. Mm. Yung pangalawa ba, tumatagal yung pagsuyo? Pinapahirapan mo ba siya? Eh, eh Baliktad, mas, mas mabilis. Oo. yung pagsuyo. Mas mabilis. Oo. Mas matagal nung una kasi akala, akala mo, wala na, break na talaga. Kasi usually pag una, ganun. Ano ba? Well, sa akin ah. Tapos nung, nung, nung, syempre, yung pangalawa, After a few years, tapos yung pangatlo, after another year. Ah, ah talaga one year. Talaga? Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos parang, unang pagkikita nyo, sex ka agad, tapos kayo wala na pa, ulit. Wala yes. doon. Oh. <laughs> Ganon. wala nang ano, wala nang ano, parang, papaalala mo yung, naalala mo ba? Parang, wala na. Kailan nga, dito ka na nga lang ikikwento. Sana hindi ito pakinggan ng magulang ko. Okay lang, walang podcast sa Saudi. Hindi <laughs> ko sure. Kaya, ano ba, yung first breakup namin, parang ano lang, nagde-date pa lang kami. Sumayon kami, wag muna, parang work-work muna. So, din yung una. Tapos, hindi na namin namalayan, nagde-date kami ulit. Yung pangalawang beses, pangalawang beses yun yung naghiwalay kami, 2017. Tapos, di ba sabi, bawal kang mag-date ulit after three months. So after three months, date ko siya <laughs> ulit. <laughs> Tingnan mo naman yung mga pahirap ng mga ah, ah. babae yan. <laughs> di ba? so, so meron akong, sige pupunta ako, kasi syempre dun sa, sa bahay nila nun, ano, may mga gamit-gamit ako. Ang ina, oh, napaka-cliche pagdating na pagdating, may niiwan kasi ako. Wow! Ito, ito, ito ko! Galing ah. Ano sinagot mo? Nasa loob ng washing machine. Kunin mo! Na-stuck ako. <laughs> oh shit! Oh shit, I remember! <laughs> Pero ano? May camera sa loob ng washing machine. Tapos yung shot, ha? Huh? <laughs> oh my God, what's this? So, ganun nga, tama, yun yung nangyari. <laughs> <laughs> yun yung pangalawang beses, di ba, tanga? <laughs> Tapos so, yung pangatlong, pangatlong beses, ano yung pangatlong beses? Ah, nagselos ako. Nagselos ako, tama. Tapos, yun yung nag-away kami. Nag, na, parang alam niyo yung ano, nag, nag, parang may selos, tapos may problema kami, yung halo-halong ugali. Mm. Ito yung mm-hmm. nag-pandemic, tapos nag-shoot kami ng ikaw at ako at ang ending sa pagudpud. So, nasa isang, ano kami noon, kabana ba? Tama ba? So, nasa isang kabana kami. Nag-aaway kami talaga, as malalang away. Pero hindi alam ng production na nag-break kami. Boog! Gago, <laughs> away. yung ganun. Ganun ba? Hindi. <laughs> Nag-reminisce, sorry. So, hindi, pero pang hindi alam ng production na naghiwalay kami. Tapos kinabukasan, shoot kami ulit, bed scene, kami ulit. <laughs> Sana hindi nyo tinutuo yung Sige, diba? na kasi. <laughs> Cut! Cut! Cut na! Ah, kailangan na ba naming umalis? Ito, ah. kasi ang, ang ganda ng storya na, na nag, nag, naghiwalay, nagkabalikan, naghiwalay, kabalikan. Nag, tapos ngayon, engaged na, tapos magpapakasal na. Sa mga tao na kakahiwalay lang, may mga signs ba na pwede pang buhayin yung relationship? Kasi syempre, yung mga nakikinig ngayon, aasa sila na parang, oo nga no, tawagan ko nga after one year. Tapos sabihin ko yung gamit niya lang sa washing machine. <laughs> so, hin- pe, paano mo hmm. masasabi na... Top Pwede load. pang- paano niyo nasabi load yung washing machine. <laughs> Oo. Upload po ba to? <laughs> Taka dryer yan! Eh, prior yan! paano mo masasa... Paano yung mga signs na pwede mo pang... i unex Oo, i unex ikaw naman, B. Oo. Daldal akong daldal eh. Pa-show. Hindi ka naman pinipilit dumaldal. Ikaw talaga yan. Eh. Okay, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. <laughs> oh, naghahanap ng pag-aawayan. Ah. <laughs> Uy, teka, Handa washing machine. <laughs> Kaya, para sa inyong dalawa lang, it doesn't have to be for eh, ano someone else. Parang ano yung worth fight, Ako, kay- fighting. Worth fighting pag... Ah, inamin ko naman sa kanya yun eh. Pa, parang, parang I cannot live without you. Eh, ay, wala. Ayos. Bib- kahit gaano ka katarantado, mawat bibitawan at mabibitawan mo yun kasi eh, totoo siya eh, na parang puta manganga pa ako pag wala si Kim. Eh, top-load mo nga ako, babe. <laughs> Ganda! Kaya pala dito. Oh. dito sa selak eh. Minit ngayon. Eh, Be, hindi Charles. Tangin ang ganda na upload mo nga ako. Ganda nun. Bet, upload mo ako, Bet! <laughs> Sana sponsoran kayo ng Ariel. Eh. Ayun na. oo. Nasagot nyo na yung favorite position. Diba? Top load. <laughs> Kung ano man yun. <laughs> Ikaw yung bottom. Pero ano, Rico. ay, sorry, para, ako para hindi magselos yung girlfriend ko, nilalandi ko mga kamukha niya eh. Putang ina naman <laughs> ko. Minsan ka lang magsalita. Minsan ka lang magsalita. Bakit po ganon? Effective. Oh, ba't ka magseselos? Tingnan mo yung mukha niya. <laughs> Di ba? Ikaw pa rin. Be, huwag kang makinig. <laughs> Ikaw naman, Kim, ano yung worth Wala. fighting for? Pas? Ah, sorry. Hindi, sorry si okay lang. Worth fighting po. Hindi, sorry. So sabihin ko lang, huwag kang mag Hindi, hindi ako, hindi ko gagawin yung kamukha mo. Bakit? Diyan magno ka, hindi ko, hindi ko ano yun. Alam <laughs> mo? Ayala! Ayala! Ayala! Ayala! Ayala! Ayala! Ayala! Ayala! First time to sa Ayan, yan, kumpanya. yan. First Hello. time po ito. First time to sa Na, an, na an ex, ang, an ex, an ex. Laging ex. Ben, hindi na duet! Dahil na, mag-isang pumunta sa baliwag to si Gerald. Parang sinaksak sa washing machine si Gerald eh, no? Isa ka sa washing. Ang ganda na, Gerald. De, ka- Hindi. Sorry, sorry. Okay. Ganyan, kami Okay lang, ah, ano yung after one year, di ba? Tapos, ano yung meron kay Gerald na parang, mm, pwede talagang siya or pag kailangan kailangan pambuhay ulit yung relationship. Malaki kang <laughs> sabi Ikaw ko rin, sumasagot. shit, nasabi ko rin. Ah, ang pinakadahilan bakit ako nag-yes. Charis. <laughs> Ganda. Hindi, ano, lagi ko naman sinasabi, kahit din pag ano, sa mga interviews, ganyan. Parang, ano yung sabi ko nun, nun sa podcast natin? Yung ano, yung, yung... Kala ko sinabi mo kay Boy Abuda, malaki po ang tite, Tito. Hindi, hindi ko kaya sabihin yung kay Tito Boy. Putang ina! Napamuho ka. Ah! Hirap, ganito pala dito. <laughs> so yeah, I can be myself. <laughs> ano yung lagi ko sinasabi kasi yung um, alam kong ikaw, alam kong siya yung mahal ko kasi pwede pa rin, meron pa rin ako kahit merong tayo. Mm. Ang ganda. So kung di man naging kayo, kabit nyo yung isa't isa, gano'n? <laughs> Ayoko na! Ay, naglalilito! Ayoko na! Ay, ganda rin nun. <laughs> Oo nga, I eh. take notes. Mas masarap ba ang sex kapag o, hindi ko alam kung kabit ang alam mo. Dami mong tanong sa sex, may problema ka ba, bro? <laughs> Hindi kasi siya naglibing muna bago magkasal. Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website www.thekulpals.com Ako, sobrang bagay na bagay sa inyo ang XU. Unex, uh, kailan palabas ang Unex? On XU, April 9 in cinemas. Mm-hmm. Yan. <laughs> Default promo. <laughs> Nag-enjoy ba kayo dito? Nag-enjoy kayo sa paggawa dito? Sobra. Sobra. May challenges. Sa... Ha? kayo, sa paggawa ng movie na to, ng gantong scale. Ay, wala, sa dami. Tumaba ako eh. <laughs> yun lang. So, ah, ah. wala yun lang. lang. Wala, yun lang. Wala namang iba. Wala naman. Wala. Parang, ano eh, pa, pakomportable ng pakomportable yung, ano, yung mga eksena ninyo. Parang, kasi yung nasa trailer, di ba? Mm. Yung pinapa-unhook mo yung bra. Uh, yeah. Oh, sa lungsuso. Oo. Ano din kasi, excited ako na makita to ng mga tao kasi karamihan yung movies namin, si Je yung naughty. So ito, medyo <laughs> parang puro ako. Oo. Kasi nga, yun yung character ko dito sa movie. Tapos may mga nasama sa cut ng pelikula habang nag edit nakita ko na. Inaasar ko lang siya bilang Kim. <laughs> Tapos sinama, hindi nag-cut si Direk. So sinama siya sa pelikula. Masaya, masaya siya talaga. Mm-hmm. Mas So, mas ano mas lumabas yung ah, pagiging mag-live in nyo dito. Ish. Oo, ah. parang, oo. Kasi Oo. dati, yung mga rom-com, formula na tweetang, mm. so, hindi magkakilala. Ito kasi, may, yung topic kasi medyo matured eh. Oo. Mm. Tsaka, gusto ko talaga yung ano, nung naipit siya sa akin, kasi yung movie tungkol siya sa, <clears throat> yung character ko si Zuri, ano siya, successful businesswoman, lahat nasa kanya na, pero isa lang ang wala, wala siyang baby. So, 35 years old na siya, meron siyang parang premature menopause. So, sobrang... Alam ko, IBS. Hindi. <laughs> Saka IBS. eh. Ako yon. Ako yon in eh. On real top, on top. May IBS pero utot lang. <laughs> Sorry, utot lang pala. Serious. So, meron siyang, may ganun siyang condition. Tapos, competitive siya. Gusto niyang magkaroon ng baby in a natural way. Ayaw niyang mag-adopt, ayaw niya ng IVF or kahit ano. Gusto niya in a natural way. Kasi yun yung lahat ng ginagawa. Mm. Pero hindi siya naniniwala sa love. So, paano niya makuha yun? Eh di, hinanap niya yung kaisa-isa niyang ex na si Jet. Eh may, Magpabuntis. ma- para magpabuntis. Eh may amnesia siya. So, hmm. kailangan ko siyang suyuin. So, Parang na- ganun. natagpuan niya ako sa isang probinsya. Ako- tapos, tangin na konserbatibo ako. Kasi nagka-amnesia ako. Oo. Eh, the clock is ticking for her. So, kailangan na siyang mabuntis, matira. Mm. Ganda, ganda ng ano. Ganda. So, yun yung premise. Oh, kailangan matira. Yun talaga. <laughs> Pag, pag pa, Papatira, first ganyan. 10 minutes pa lang, yun na kagad yung topic. Kailangan matira siya. Oh. <laughs> oh, yun lang. Oh, buong pelikula, yun ang ginagawa ko. Tirahin mo ako, ganyan mas ano to, parang mas uh, naughty na may amnesia girl. Oh, diba? yes, yes, yes, yes. Sort of. Parang sort of. mas hindi siya, pag pinagbaliktad mo yung ano, <laughs> yung role, parang hindi siya pwede sa ano, no? Kapag ang may amnesia yung babae. <laughs> Oo. Kailangan ko tumira ng babae Very may amnesia.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 Tsaka mag-ex naman sila eh. Meron silang, ah, meron silang past. Past. Past. So, lahat tayong lima mamaya uuwi. May amnesia. Para matira din tayo. So, mas masarap pa ang sex kapag ah, pag May amnesia? Ah. Ah. Di, oo. Di ko sure. <laughs> Oo, makeup sex, sure. makeup sex. Oh, yung makeup sex pala. Pag af- ah, ano, after ng away. Woo, away tayo. Eh, <laughs> ano, nanadya ka na pala, no? <laughs> Basta walang gunting. Basta wala akong nagunting. guys. Yun yung pagkakita pala sa'yo, ikaw putang ina mo. Yung ganun yung mura. Gigil. Totoo ng away na ba to o kailangan kong tigasan? <laughs> Ah, alam ko, ano mangyari? Ang hirap nga rin noon, no? Putya. Oo. Kailangan ko ba siyang, kailangan ko ba magdahilan? <laughs> Yun. So, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Dennis Sarmiento, Carlos Kinaanan Joseph lang eh. Bert Cardiano, Joseph Magsuki, Bril Chua, Alin Estrada, Martin Isulat, MJ Torre Franca, John Andre Almazan, Deanjoy Hinlayagan, Aniana Fonasier, James Asilo, Kurt Nayona, John Domingo, Gerald Evangelista, John Denzel C., Joe Uy, Ivan De Los Santos, Vladimir De Guzman, at Justine Bautista. Maraming Ayan. salamat again, Kim and Gerald. Sobrang, thank you. Super thank you for having us. Fans Fine. kami. I'm a cool paler. Yeah. <laughs> Finally, nakasama natin si Kim. Oh, ang daming mag-comment ah, ah. uh, na naman ito na bitin na bitin sila. So oh. sana next time ulit kapag Sige, kahit wala kayong movie, Pelikula, uploadan natin yan. Yan. upload. Upload <laughs> nyo yan. <laughs> I-upload mo me, baby. Ma-block natin tong episode sa Saudi para di ma... <laughs> yes, please. <laughs> Yan. Prom- papromote lang natin ang mga shows, ang Cool Pals Anniversary Show sa May 31. Invited na kayo dyan, Gerald. Yes. Sa Insular Life Theater sa Teatro Aribo. Ah, tama ba? Haribon Theater. Haribon Theater. Tanghalang Haribon. Tanghalang Haribon. Yan. At ang uh, may show po ako sa April 11 sa Brick Wall. Punta lang kayo sa comedymanila.ph. And of course, an XU hmm, now on theaters. Yes. In uh, April ano? April 9. April 9. Ako din may show sa April 24 sa ano yan, Volt Green Hills kasama ko sila RA Acosar sila RG, sila RJ, sana makapanood kayo. From Miguel Calderon, pamura, na, pamura naman po kay Ryan Rems in Tagalog Bakal, yung girlfriend ko na si AJ Avicilia. Tagalog naman ha. Ah. AJ Avicilia, King Inaka, yeah. tatlo kayo di mo alam. <laughs> Tangina mo, Rendrin Chavez. From Kelvin Aseñas, Pabati sa misis kong si Charmaine Asenas. Thanks, mahal pumay ka uli mag-Patreon ako. Yan, maraming salamat po sa inyo. From Bien Liwanagan, pamura sa Tanggero Boys ng taytay na sina Ryan Caroro, Russell Caroro, Patrick Samson at Byron Concepcion. One, mga po... two, three. Putang ina nyo! Pa-shoutout naman sa girlfriend ko na si Katrina Bahamundi. Good morning, good night. Ingat sa biyahe. Kumain ka na. From Joy, Roy Jasser Easy, pamura kay James in Badong Manyak Way. Sa kuya ko. wow! Ang ganda. Na, si RJ. Na, may bagong character unlock. Character unlock. Ano nga pala yun? Badong. Ano, ano pangalan yan? Manyak Ah, si RJ lang. RJ Isip. Eh, ano mo na to, Extra hero. Ma, ano na yung extra hero? Hello, RJ. <laughs> Dilaan ko yung utong mo eh. <laughs> mua, mua. <laughs> Y- yan ba yung nasa isip ni... ha? Putang ina. Uy, Tangina. baba ka, hindi. Hindi, Hindi, hindi. mo. Babae. Pinabati mo, tapos papahamak mo. Ginagalang natin yung mga kasama natin to. Iba natin papakatlan. Bago ka na, pare. Oh, ano? Bago ka na natin, pakatalan natin. Isirap! Wag nating... Hanggang uh, mo lang! Huwag nating kagatin ang kamay na nagpapakain sa atin. <laughs> oh, Ivan, baka makalimutan mo. I-blip yun. Ha? Ah. Oh. Ah, hello po sa mga taga-batang Quiapo. <laughs> Yun, Kelvin Asenyas, pabati po kay Sir Muman in a picture way ang misis kong si Charmaine Asenyas. Putang ina mo. Ma, ma, maraming salamat kay General James sa pag-adapt sa dog namin mula kay Raymart Katapang Bare. Ay, na- anong dog? <laughs> oh, yung sarap bantotin. Ang sarap niya, guys. Eh, na. Hilig ka pala sa Pomeranian. French James, pamura po kay Gab, Ken, Van at Den. Huh? French Oh, sino? What's his Gab, Ken, Van at Den. Gab Ken Van at Dens. I I would like to I would like to bring I would like to Nigerian. <laughs> Woo, I would like to Come. bring you <laughs> Talaga. Together with Miss... <laughs> Para sumuporta. Ah. Oh, yes, of course. Of Support. course. pare. Sa wakas, nakapag-decide na rin po mag-Patreon dahil sa nakakatawa at nakakatiga sa mga eksena sa inyong podcast. Pakimura ng malutong in unison si JP Makaraeg. One, two, three. Putang ina mo! JP Makaraeg, gago ka. Thank you. Thank you very much, Gerald Kim. This has been really fun. Yung open mic competition pala ongoing. Uh, please support nyo yung mga open micers natin uh, sa comedymanil.ph slash shows. So yan, yun lang po. Thank you. Thank you guys. At uh, feeling ko, mag-blockbuster ka agad yan. Kasi 100 <laughs> million views ka agad eh. So ano eh. Diba? Hindi, singit na natin. Ano? ah, sampung utos kay Josh. Ay, oo nga pala. April 17 sa Netflix. Ayos. Holy Week. Maganda yan. Holy Week. Ganda ng pwesto. Ayun na, Holy Week. Ina, pagsansalan nyo. Putang ina nyo, God! Maririnig yung tubero doon, putang ina. oh. ganda ng pang-Holy Week nga niya. Laksan nyo, tas asapawan nyo yung mga nag, ano, yun, nag, ah, Pabasa. Pabasa. <laughs> Ang gago nyo! <laughs> maraming maraming thank salamat you, thank again. You. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. And for stand-up comedy pa? shows, ano? please visit www.comedymanila.ph Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.